Pirmoji Samuelio knyga. Antras skyrius. Ona meldėsi. Mano širdis džiaugiasi viešpatyje ir mano ragas išaukštintas jame. Aš plačiai atveriu savo burną prieš savo priešus, nes džiaugiuosi tavo išgelbėjimu. Niekas nėra toks šventas kaip viešpats, šalia tavęs nėra kito ir nėra kitos uolos, kaip mūsų Dievas. Nekalbėkite taip išdidžiai ir įžuliai. Viešpats yra Dievas, kuris žino viską ir jis pasveria visus darbus. Galingųjų lankas sulaužomas, o tie, kurie klumpa, apjuosiami jėga. Sotieji pasisamdė už maistą, o alkanieji nurimo. Nevaisingoji pagimdė septynetą, o turinčioji daug vaikų nusilpo. Viešpats numarina ir atgaivina, nuveda į mirusiųjų buveinę ir vėl išlaisvina. Viešpats padaro beturti ir turtingą. Jis pažemina ir išaukština, Jis pakelia iš dulkių vargdienį, iš sašlavų duobės iškelia vargšą. Juos pasodina greta kunigaikščių ir leidžia paveldėti jiems šlovės sostą. Viešpačiui priklauso žemės pamatai, ant jų jis pastatė pasaulį. Savo šventųjų kojas jis palaikys, o nedoreliai nutils tamsoje ne vienas nelaimės savo jėga. Viešpats sudaužys į gabalus savo priešus. Jis sugriaudės prieš juos iš dangaus. Viešpats teis žemės kraštus. Jis duos jėgų savo karaliui ir išaukštins pateptojo ragą. Elkana grįžo į Ramą, į savo namus. O berniukas Samuelis tarnavo viešpačiui, prižiūrimas kunigo Elio. Elio sūnus buvo Belialo vaikai ir nepažino viešpaties. Kam nors aukojant auką, Kai mesa tebe virdavo, ateidavo kunigo tarnas, laikydamas rankoje trišakę ir smeigdavo ją į katilą, puodą ar keptuvę. Visa, ką ištraukdavo šake, pasiimdavo Elio sūnus. Taip, jie darė visiems izraelitams, aukojantiems Šilojuje. Prieš sudeginant taukus, atėjęs kunigo tarnas sakydavo aukotojui, duok kunigui mėsos iškepti. Jis nenori virtos, bet žalios. Jei aukotojas sakydavo, Pirmiausia, tegul sudegina taukus, paskui tegul ima kiek nori. Tarnas atsakydavo, duok dabar, jei neduosi, atimsiu. Elio sūnų nuodėmė buvo labai didelė viešpaties akise, nes žmonės ėmė bjaurėtis aukomis viešpačiui. Samuelis tarnavo viešpačiui, apsirengęs lininį efodą, Jo motina jam pasiūdavo drabužį ir kasmet atneždavo, ateidama su savo vyru, aukoti kasmetinės aukos. Elis laimindavo Elkaną ir jo žmoną. Viešpats te duoda tau dar vaikų su šita moterimi už tą, kurį ji paukojo viešpačiui. Po to jie grįždavo į namus. Viešpats aplankė Oną ir ji pagimdė dar tris sūnus ir dvi dukteris. Berniukas Samuelis augo viešpaties akivaizdoje. Elis labai paseno. Jis girdėjo, ką jo sūnus darė Izraeliui, kaip jie suguldavo su moterimis, kurios susirinkdavo prie susitikimo palapinės. Tėvas klausė, kodėl taip darote? Aš girdžiu apie jūsų piktus darbus iš žmonių. Negerus dalykus aš girdžiu apie jūs, mano sūnus. Jūs vedate viešpatės tautą į nusikaltimą. Jei žmogus nusikalsta žmogui, jį teis teisėjas, bet jei žmogus nusideda viešpačiui, kas jį užtars? Jie neklausė savo tėvo, todėl viešpats nusprendė juos nužudyti. Berniukas Samuelis augo ir jam palankiai buvo nusiteikę ir viešpats, ir žmonės. Dievo žmogus atėjo pas Eli ir jam tarė. Taip sako viešpats. Aš apsireiškiau tavo tevams, kai jie buvo Egipte ir tarnavo faraonui. Aš tavo tėvą išsirinkau kunigu iš visų Izraelio giminių, kad jis aukotų ant mano aukuro, smilkytų smilkalus ir nešiotų efodą mano akivaizdoje. Aš paskyriau kunigams Izraelitų deginamųjų aukų dalį. Kodėl jūs mindžiojate kojomis aukas ir dovanas, kurias įsakiau man aukoti? kodėl labiau už mane gerbi savo sūnus, kurie tunka nuo mano tautos, Izraelio, geriausių aukų dalių. Todėl viešpats, Izraelio dievas, sako, tikrai buvau pažadėjęs, kad tavo tėvo ir tavo namai per amžius bus mano akivaizdoje, bet dabar sakau, kad taip nebus. Aš pagerbsiu tuos, kurie mane gerbė o kurie mane niekina, bus paniekinti. Ateina diena, kada tavo ir tavo namų ramsti sunaikinsiu. Ne vienas nesulauks senatvės. Tu matysi priešą mano namuose, nepaisant to, kad Dievas daro gerą Izraeliui. Tavo namuose niekas nesulauks senatvės per amžius. Aš nesunaikinsiu ir nepašalinsiu nuo savo aukuro visų tavųjų, bet tavo akis aptems ir siela krimsis, nes visi tavo palikuonis mirs savo gražiausiame amžiuje. Tai bus ženklas tau, kai abu tavo sūnus, Hofnis ir Finehasas, mirs tą pačią dieną. Aš pakelsiu savo ištikimą kunigą kuris darys tai, kas yra mano širdyje ir mano mintise. Aš jam pastatysiu tvirtus namus ir jis vaikščios prieš mano pateptąjį per amžius. Tada išlikę tavo šeimos nariai atėję parpuls prieš jį už sidabrinį pinigėlį ar duonos kasnį ir prašys, kad paskirtų juos kunigais ir jie galėtų užsidirbti pavalgyti